Ekainaren amabi eta emeretzean Frantziako legebiltzariko bozak iraganen dira, bosteun terurgoita mazazpi deputatu hautatuak izanen dira, Frantziako gobernuaren politika baldintzatuko dute hauteskunde horien emaitzek, eta Ipar Euskal Herrian, EHBai EH, EH bai alderdiak atzu berean aurkeztu zituen bere hiru hautagaiak, lau, bost eta seigaren hautes barrutietan, Ipar Euskal Herriari doazkion hautes barrutietan, seigarenean, egolapurdin, peio difo izanen zira eh, zu hautagai, egun Bai, egunon. Lehenik, e, eh, gaitan dituzun, hor diren autagaiak, ehatxe baien autagaiak? E, eh, beraz, eh, ni orkesten naiz titular gisa eta frantzoaz Galoarekin e, usta ordezko gisa. Eta ba, baionoko zirkonskripzioan, bost garenean Matildari eta e, barnekaldean lau garrenean egoitz rutiko etxea. Ordan, e, asteuntan berean, eh, eh, Macron hautatua izan denetik, eskerriko alderdiek mugimendu frango egiten eh, dituzte. Batasun zerbait eh, lortzeko legibiltzareko bozo horietan, eh, Ipar Euskal ere, ere bai, ehatxe bai kontaktatua izan da, dibidez? Ez, ez da kontaktatua izan, gero hori, eh, saltsa hori Parisen egiten da gehienik, eta orain begiratzen ari dira hemen ian, zerbait egin daiteken. Aldiz... Piskat, aserria sortzen du horrek, zen eta hori landu bazuten presidenzial hauteskundeak baino lehen, berdin ginen gaur garen egoera hortan, eta ezkerreko presidente bat eh, izaten alko genuen, Hora, bakoitzak jokatzen du bere alde. preseski, presidente eh, presidentetako emaitzak eh, pusatzen ditu ez, ezkerko alderdiek, alderdiak bai, ba-, bai, bateratzea. Baina emaitzak bazakiten. Bai, itzulikoak bai. Bai, bai, bazakiten uh, eh, diadanik bakoitza bere aldetik joan ez, ez zutera bigarren itzuli bat lortuko, argita garbi. Za eskuinean, badila hautagai ezberdinak, baina ez beste, eta eta azkenean eh, nahi bada ezkerreko politika bat ereman, eta ezkerreko presidente bat eh, man Elizera, ebe batzen zira, eta lan egiten duzu elgarrekin, guai, maiten du, berantegi, Eh, hori uh, guzia lotzeko domaia da. Horen sekatzen da, ezkerriko politika bat, politika bat ere maitea lege biltzarean, eh, bai. eh, gehiengoa ukanez. Uh, Ipar Euskal Herrian, zerbait egiten alda eskerriko ezkerriko taldeekin, egan nahi baitu alderdi sozialistarekin, La France zumiz Berdeekin, bai. Ba, zerbait gero... egiten alda? Askizaila... Zerbait egiten alda, e baikin, eh, nahi dute? Bai, bai, ikusten dut... E, egia erran, zenta badakigu la Franza Insumiz edo alderdi komunistek uh, Euskaldunekin arazoak dituztera. Euskara hizkuntzarekin uh, ikusi genuen Ruzelen posizioa kortsikari begira, e, orduan uh, nik egia erran zaila ikusten dut. Ez programa arazo bat da programa arazo bat, eta... bai, arazo bat. Ba, hori da, hori da, funtsian bai, ezkerrekoak gira denak, hori dudarik ez, aldiz eh, batzuk erotik eh, frantziak eta... Euskal, eh, euskal, garen dut, aldarrikapenekin hori arazo bat bada. Bai, argitek garbi. Hiru auta gehiak dituzte, beraz, ara ofiziala e, egiten da. Sekulan, ez dakite, eh, negoziazioen main bat irekitzen eh, baldin bada, EH bai presti izango litzateke gibelerat egitea, jakinik maiatzaren ogoi eta ogoita seian artean behar direla eman auta gehiak. Bai, ba, argitek garbi izketa bali mada, eh, hitz egiten da, hitz egiteko eta intzinatzeko berdin bai, baina... Kusiko. Ez duzu ikusten? Ba, zaila, zenta beste alderdiko batzuk ezautuz. Hora, guk hemen eh, defenditzen duguna da lokaldea, hizkuntza, kultura, eh, hainbat elkarte hemen eh, legezkampo hasi zirenak eta eta gizarte bat ere ikizutenak, eta horiek ez dituzte onartzen. Ez dute gure modeloa onartzen. Guk legez ezin zena egin, eskuz egin dugu eta hainbeste elkarte militante aipatzen aldira ezakitzen bat, eh? hemen eh, se aska, laborantza gambara eta modelo guzi hori guk ere ikidugu, Euskaldunok eh, edo Euskal Herriko biztanleek. Eta eta horiek ez dute onartzen sistema hori. Hmm. Atik orain borrukatzen ziste, Frantziako legebiltzakera joaiteko, bai, nahi bai. du ba- elburua, gure elburua, justuki da, eraiki dugun, eh, ditugun gauz guzi horiek, mugimendu guzi horiek hainbat urtez, berrogoi, berroita mar urtez, horiek eh, legez ba bestea. Zene, gaur egun, konturatzen gira Euskalaren inguruan adibidez, eh, Euskal Euskalaziak edo edo uh, ikasbin uh, murgiltze uh, uh, murgiltze eredua uh, aplikatzen zen, baina legez kanpo. Egan nahi dut, klaseak onartzen zirela Euskara Hutsean uh, adintikietan, baina legez kanpo zen. Eta hor ze gertatzen ari da, hor Macron pasatu denetik, ba, oztopatu dituzte irekitze berri horiek. Eta hor bada sekurako aserre bat, zenta guk egiten ditugun gauzak hemen ez dira legez babestuak eta orduan bizki garantzitsua da tokiko uh, eh, uh, eh, diendarteko norbait deitea Parisera eh, mugimendu horiek eta gure nortasun hori eta gure sistema hori babesteko eta defenditzeko en Parisen, azken bosturteetan konturatu gira uh, ez zela ahunt ba, bai, giberera joan girela. Ez da, ez dela deus aldatu, baina azterketak ere Euskaraz ematen alba ziren batzuentzat, ebe orain eh, dena frantzesez eman behar badute horre giber eginda, nahiz eta itzarmen bat izenpetu uh, eke... Um, uh, Hemen uh, se eta eta beraz, uh, eh, orra, gibele giten ari gira, eta hori, uh, tokiko autetxeak ez baitira errotik uh, eh, gure uh, gizartean, uh, gure gizartekoak eranen nuke. Laugar genean lastal dugu, bosgar genean laster, segar bru, nahi duzera, ez dutela ongi defenditu uh, Euskaldunen interesa? Ba, bate, Nik argiki eh, Vincent Brio ipatzeko, nik eh, lan egin dut Silvian Arorekin eh, bere garaian. Silvian Aro bustizen, Uh, hainbat uh, uh, gauzetan, adibidez, bake prozesuaren alde. Bai. Hainitz mugitu zen, Euskararen alde pixka bat, eta mugitu zen ere sozial mailan, zenta, bo, ba, ni tremideetako langile gisa reforma batzuk uh, boskara zizituzten, eta, eta bera naiz eta majoritatean izan, be kontra boskatu zuen, ulertu zuelako guk esplikatuta, zinez, legea txarra zela, eta kontra egin zuen, bruk dena boskatu du. Beti alde egin du, eh, bon, eh, la zerrek ere bai, eh, argita garbi, eta eta oli ez da normala. Oiek lotuak dira, zentan zenta majoritate hortan dira, Euskal Herria baien diputatu batek, askatasuna izanen, izanen du, eta beraz, horra konduak itzultzeko bakarrik tokiko diendarteari, eta ez Pariseko alderdi bati. Badakizu, Lazal, Lazar eta Bru berriz aurkeztuko diren? Lazal, eh, bai, hori argite garbi egan adu, bai. baina eh, parean norbait emanen diotela iduriz uh, Macronek uh, egan dute bai? Bai, garbi. Uh, Lazar iduriz bai, Bru aldiz zalantzan da, zaren beste norbait uh, emaitekotan uh, dira iduriz uh, zubere kapitaina, ezakit nor hor. E, bai. EH baik, ze, ze esperantzarekin, ze elbururekin eh, aukizan ziste? Ah, be, bederen eh, diputatu batekin, eh, diputatu bat lortzeko, gure hautez barrutian irabazte, irabazten alda, argita garbi. Zointan? Seigarrenean. Bai. Zu, diputatu izatea, hori da bai. bederen, hori da gutiengo helburua. Bai. Eta, ge, eta gehiago izaiten alda ere? Ba, gehiago zen uh, bai honaldean ba, kigu zailago dela, egoera, uh, argita garbi, zen uh, eh, boska bertzalea eh, gutiago bada han, eta barnek aldean zatitua da bernesarekin orduan. Hor eh, emaitza zaila da. Aldiz, uh, segarrenean, ikusi, ditugun uh, lengo emaitzak, Ja, nik peio etxe berrien txart ilugarren aterazen zen eh, joan dena eh, hauteskunde horietan. E uniko eta irupundu, iru, irupundu ba, berantarekin, biterdi ba, bai. Ba, biterdi, bi pundu bai, eterdi eh, berantarekin. Uh, aldiz, gauzak hainitza aldatu dira gerostik, zenta urruina, ziburu, uh, ustaitze, uh, ustaitze, ba, itxasu, ba, jara, Departamentuko bozetan eta erriko bozetan bai. emaitza honak izan ditu ea txe bai, bai? Eta irabaziak. Eta, eta uste duzu horrek... Ezkerreko, ba, ba, alternatiba gure hautez argi argita garbi eh, eh, bai da. Eta, eta beraz, eh, bai, hortaragoaz goaz, irabazteko. Zer, nola ginen duzu kampaina, zer izanen dira zuen gainagusiak? Bon, kampaina jaenik eh, tokiztokia initz muituko gira, eh, bat gu karabana bat eta horrekin biliko gira iparralde gaindi. Eta gero ardatzen agusiak ekologia, zenta horre bost urte galdu dira argita garbi. Uh, ez du deus egin horren alde, uh, konbukatu zen une konvenzion zituaien deitu zen bezala, hortik uh, proposamen pila bat atera ziren eta proposamen guzi horiek baztertu zituen berak. Mm. Ezen deus atera hortik, Orduan, uh, hori ba, pixka lotxagarria eta bigarrena da etxe bizitza eta lujaren ba Go ari gira ziburun pealu bat eh, buruaino eramaten, lurra babesteko eta laborantza lurrak ere babesteko, garrantzitsua da. Gaur egun ez da eraikitzen al, uh, azken eh, berrogoi urteetan eraikiden bezala, eta marienian ikusten da, eta burruk zenpetu zen PLU hori, eta gaur gertzen da kontra dela, baina argita garbi bele modeloa da, belak du plantan eman hori, Ordan, uh, bai da aserri zaitea, baina eh, modelo hori belak du aplikatu. Mm. Ongi da, joan zaigu denbora, peio difo, ehatxe baiko auta lege biltzaketko auta esker mila urbildurik gure estudiotara, eta ondok egunak arte. Bai, mi esker zuri.